A pozivamo se na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pozivamo se na njegovu praksu. Međutim imamo jedan veliki problem što mi od poslanikovog sallallahu alejhi ve sunneta uzimamo samo ono što nam odgovara, ono što je lako. A ono što je teško to zanemarujemo ili se pravimo da ne znamo ili to ignorišemo, znamo, ali ne radimo po tome. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu neke mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah je objavio u svojoj časnoj knjizi o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošu i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani. Samo odgoj, najveći prioritet je tema našeg večerašnjeg predavanja. Zbog čega je samo odgoj najveći prioritet? I šta nam je dokaz za to? Allah dželle Đelešanuhu u Kur'anu kaže Ja iha alladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara O vjernici A kada dođe ovaj poziv u Kur'anu kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud dobro prislušni jer je to naredba ili zabrana A Allah dželle Želešanu se naredbama i zabranama obraća samo vjernicima jer su vjernici ti koji će izvršiti njegovu naredbu i ostaviti njegovu zabranu. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Znači, čuvanje od vatre počinje od vlastite ličnosti. A zatim dolazi čuvanje vlastite porodice od vatre. Čuvanje sebe i svoje porodice od vatre izvršavanjem onoga što je Allah Želešanuhu naredio i ostavljanjem onoga što je Allah Želešanuhu zabranio. To nam je jedan dokaz da je obaveza početi od sebe i da je prioritet čovjeku sebe sačuvati od vatre, a ne druge. U ajetu se ne kaže čuvajte druge, od vatre, nego čuvajte sebe. Pa tek onda one najbliže porodice, a onda ostale ljude, ukoliko stignete nakon što sačuvate sebe i svoje porodice. Allah Želešanu u, šuri, u suri Šems se zaklinje sa 11 zakletvi da bi izrekao jednu veliku učinjenicu A ona je kad efleha men zekaha uspio je onaj koji je očistio svoju dušu a ovoliki broj zakletvi može doći samo za nešto što je veliko i krupno a to je čišćenje vlastite duše odgoj vlastite duše ova dva ajeta su dovoljna da njima potvrdimo naziv ili naslov ove teme. Kako je samo odgoj široka tema i široka oblast i mi je ne možemo obraditi u ovom kratkom vremenskom periodu, mi ćemo se pozabaviti ili skoncentrisati na samo jedan segment samo odgoja koji je i tekako bitan I ukoliko čovjek uspije u tom segmentu, u ostalima će uspjeti lakše. A taj segment se zove samo ukor, poniznost i nezadovoljstvo svojim dijelima koje činimo spram gospodara svjetova. Ako pogledamo naša djela, uporedimo ih sa onima, sa dijelima onih na koje se mi pozivamo. I ka, jer mi kažemo, slijedimo poslanika, sallallahu alaihi sellem, i najbolje generacije Selefu Salih. Odatle i naziv Selefijski pokret ili Selefije, jeste to su oni koji kažu ili tvrde da slijede prve generacije prije svega u njihovom ibadetu i odnosu prema njihovom gospodaru. Ako uporedimo naša dijela sa njihovim dijelima, a na njih se pozivamo, vidjet ćemo da su naša dijela po kvalitetu i po kvantitetu daleko od njihovih dijela. Ali ako pogledamo ovaj segment samo odgoja, vidjet ćemo da smo mi daleko, u stvari, da, da je Selef također daleko od nas u tome. I pored toga što su imali više dijela, i pored toga što su njihova dijela bila kvalitetnija, oni su bili prvaci u ovome segmentu u samo ukor i poniznosti prema Allahu Đelešanu i nezadovoljstvu vlastitim dijelima dok mi koji imamo malo dijela a čiji je i kvalitet Allah zna kakav je nema nas nigdje kada je u pitanju ovaj ukor naprotiv zadovoljni smo svojim dijelima iako su ovakva kakva jesu često mislimo da smo usred dženneta. Često mislimo da smo već usred dženneta i da, oda, da iz sredine dženneta posmatramo druge i o njima govorimo i posmatramo njihova djela. Odakle ovolika razlika? Kod prvih generacija tolika djela, tolika pobožnost, tolika iskrenost, a i pored toga nezadovoljstvo delima što ćemo vidjeti ako Bog da iz primjera samo trojice ashaba radi Allahu anhum a s druge strane malo dijela nekvalitetnih dijela ali zadovoljstvo to možemo pojasniti samo odsutnošću ove svijesti odsutnost, odsutnošću samo ukora i nezadovoljstva vlastitim dijelom zbog čega čovjek ne treba da bude zadovoljan svojim djelom. Zbog čega stalno treba vršiti pritisak na vlastitu dušu da se popravi i da bude ponizna prema Allahu Đelešanu a i pred drugima. Da se ne uzdiže i ne oholi. Ali prije toga ćemo samo pojasniti razliku između očaja i nezadovoljstva vlastitim dijelima. Da neko ne bi pomislio da kod ljudi stvaramo očaj. Vidi koliko god radim, Allah zna hoće li to biti primljeno. Dakle, to je očaj. Očaj je da čovjek sumnja u Allahu milost. Koliko god radi, sumnja da će mu Allah Đelešanu oprostiti. To je veliki grijeh. Veliki je grijeh tako Allahu misliti jer je Allah milostiv. I mi vjerujemo da je Allah milostiv i da će nam oprostiti grijehe i da će nas svojom milošću uvesti u džennet. Ali s druge strane, Dakle, to nije u suprotnosti sa samo ukorom. Jer samo ukor jeste nezadovoljstvo vlastitim dijelima koje čovjeka stalno, koji čovjeka stalno postiče da se popravi i da uradi još više dijela i da uradi kvalitetnije dijelo od onoga kojeg je uradio. Da ne bismo pomislili da su ove dvije stvari iste, dakle tu je razlika. Ovo je veliki grijeh, a ovo je jedno od, ovo je jedno od najboljih dijela da čovjek stalno vrši pritisak na vlastitu dušu. Jer onaj koji vrši pritisak na vlastitu dušu, koji nije zadovoljan svojim dijelima, ne može nikada upasti u jednu veliku bolest sa kojom je počeo grijeh na ovome svijetu, a to je oholost. Iblis, kada mu je Allah Želešanu naredio da učini seždu Ademu alaih šta ga je spriječilo? Oholost ene hajrum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ja sam bolji od njega stvorio si me od vatre a njega si stvorio od ilovače iako ako pogledamo tu logiku vidjet da ona nije ispravna da je zemlja bolja od vatre da vatra je korisna u određenim segmentima međutim zemlja donosi puno veću korist Oholos je dakle bila uzrok prvog grijeha koji, koji je učinjen prema Allahu Đalešanu A onaj koji dakle vrši pritisak na svoju dušu, koji koji ovaj nije zadovoljan svojim djelima, kod njega se ne može pojaviti oholost. E u tome se ogleda bitnost ovog segmenta samo odgoja. Zatim razlog zbog čega čovjek ne treba da bude zadovoljan, ne treba da se hvališe svojim dijelom, ne treba da se uzdiže iznad drugih zbog svog dijela kojeg je uradio, jeste taj što je Allah Đelešanuhu vlasnik našeg dijela. I što svaka blagodat koju mi imamo kod sebe, Allah nam je dao tu blagodat. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Svaka blagodat koju imate od Allaha je, a najveća blagodat je blagodat upute i dobrog dela. E, to je blagodat koju nam je Allah dao i nemamo se zbog čega uzdizati i hvalisati. Također, čovjek nema razloga da se uzdiže i hvališe i da bude zadovoljan sobom i iz tog razloga što ne zna kako će završiti na ovome svijetu. Ne zna da li će njegova završnica biti dobro djelo. Jer znamo da ljudi imaju različite završnice. Završnice da ljudi znaju na kraju svog života uraditi stvari koje ih odvedu u nevjerstvo i na tome završiti. Iako ako Bog da, ako je čovjek bio iskren prema Allahu Đelešanuhu, njegovo dijelo bi trebalo u završnici biti kako treba. Ali ukoliko se ne uzoholi i ukoliko sebi tu, tu dobrotu ne pripiše, nego je pripiše Allahu Đelešanuhu. Navešu vam primjer samo čovjeka koji se uzoholio i koji je zbog umišljenosti svojim govorom i svojim znanjem na kraju počinio Allahu Đelešanu nevjerstvo prema Allahu Đelešanu. Čovjek koji je imao mase na svojim predavanjima, radi se o učenjaku, radi se o vajzu, čovjeku koji je druge podučavao vjeri. Da nas Allah sačuva od takve završnice. Taj čovjek se uzoholio kada je vidio silu ili masu koja dolazi na njegova predavanja. Pa je kazao, ja imam znanje svih poslanika. I kada bi moje znanje bilo podijeljeno na ovaj svijet, bilo bi dovoljno. I izricao je određene stihove u kojima se hvalisao i govorio o svome znanju. Taj čovjek je otišao, napustio vlastito mjesto i otišao u drugo mjesto, tamo izučavao nauku, I na kraju je toliko zastranio zbog ove oholosti i umišljenosti i samo obmane koja se kod njega pojavila da je napisao knjigu Muhakemetu Rab suđenje gospodaru svjetova gdje on govori o vjeri gdje on Allaha optužuje da nam je propisao vjeru koja je koja samo u sebi donosi zlo okove koje je teret za ljude i tako dalje i tako dalje Znači, blagodat koju mu je Allah Želešanuhu dao, pripisao je sebi. Jer govorništvo je sposobnost koju Allah daje. Znanje je ono što ti Allah daje. I pored toga, to je samo malo od znanja koje gospodar svjetova ima. وَمَا أُتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا A vama je samo malo znanja dato. Dakle, ukoliko se čovjek potrudi maksimalno i svo znanje na Dunjaluku pokupi, i bude i vrsni akaidolog i pravnik i mufesir i ovaj ili onaj to je na kraju opet malo znanja Allah Želešanu kaže dato vam je malo znanja najučeniji ljudi ili svi učeni kada bi se sakupili kada bi se svo njihovo znanje sakupilo to je opet malo u odnosu na znanje kojeg ima gospodar svjetova dovoljno je to što harfovi kojima je Allah Želešanu započeo određene sure nikada nisu odgonetnuti. I ne zna se precizno šta je njihovo značenje. Elif, la, mim. Elif, la, mim. ta ha ja sin To je dovoljno da, dok, da pokaže da ljudi imaju malo znanja. I da ne mogu proniknuti u Allahu dželešanu znanje prema tome nemaju potrebe da se ohole da se uzdižu jer sve što im je što imaju dato im je od gospodara svjetova da bi ih iskušao umjesto da onaj koji ima više znanja kome je Allah dao veću blagodat kome je dao više imetka se poboju za sebe i kaže pa ja sam odgovorniji pred Allahom od drugih on se uzoholi nad drugima i završi ovako kako smo naveli za ovoga čovjeka Također, od razloga zbog čega mi ne trebamo biti zadovoljni vlastitim dijelima, jeste što mi bez obzira koliko uradili i koliko Allahu Želešanu i Ibadeta činili, ne možemo mu ne možemo mu zahvaliti ili ne može naš ibadet stati nas, e, nasuprot samo jedne blagodati blagodati oka a dokaz zato je da je čovjek da mu je Allah Želešanu dao da bira, da uđe u džennet svojim ibadetom ili Allah i njegovom milošu, pa je on odabrao da uđe svojim dijelima, a bio je pobožnjak. Ibadet je činio čitav život. I onda je Allah naredio da se izvaga njegov ibadet, njegova pobožnost sa blagodati oka i pravagnula je blagodat oka. I onda je rekao gospodaru, hoću da uđem u džennet tvojom milošu. Zbog osutnosti ove svijesti, danas se među muslimanima događaju veliki problemi. A to je, dakle, odsutnost ove svijesti, nezadovoljstva vlastitom, vlastitim dijelom i odsutnosti samo ukora, događaju se veliki problemi. Jer kad čovjek pomisli da nema potrebe više da se sobom brine, da je on postao kompletna ličnost, da se izgradio, da se očistio, onda šta mu ostaje? Ostaje da se brine o drugima. Kada pomisli da je njegova avlija u potpunosti čista, šta mu ostaje? Ostaje mu da pređe u tuđu avliju. Iako je to neispravna logika. Sve da si počistio avliju onako kako bi trebalo, trebaš da nastaviš da je usavršavaš. Da je ograđuješ možda još ljepšom ogradom. Jer nikada Nema kraja dobrim dijelima i na filama. Uvijek čovjek može postići više. Čak i kada počistiš, dakle, avliju od onih najvećih, od najvećeg smeća, od najveće nečistoće, ostaje ti da je usavršavaš i da je uljepšavaš onim što ti nudi ova vjera. Međutim, naše avlije nisu pametene ni od, onoga, ni od, ni od onih najkrupnijih pogreški i grijeha, a mi smo prešli u tuđe avlije. I počeli smo se baviti drugima. Počeli smo se baviti njihovim statusom. Kakav je njegov status? Hoće li on u džennet ili će u džehennem? Je li on musliman ili je kafir? Je li on munafik možda? Je li se on možda pretvara? I tako dalje. A zaboravili smo na vlastitu ličnost. Zašto? Zato što nema ove svijesti. I zato je ona bitna. Kada nje ima, nema šanse da se dogodi ta stvar. A pazite, kada počnete rovariti po tuđim avlijama, onda se događaju problemi. Mislite li da će vas onaj po čijoj avliji rovarite pustiti da slobodno rovarite? Neće, nego će ti se suprostaviti, pa će doći do sukoba, doće do neprijateljstva. I onda umjesto da se radi dobra djela, da svak svoju avliju usavršava, dešavaju se sukobi, incidenti, dešavaju se problemi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nama uzor i on je najbolji i njemu je dolazila objava međutim kada je ulazio u Meku napačen prošao mnogo iskušenja protjeran iz vlastitog doma nazivan raznim imenima po našoj pretpostavci u Meku Dakle, u, kad, kad, prilikom njenog osvajanja trebao je ući uzdignute glave kao pobjednik. A kako je poslanik sa oselem ušao? Zna li neko od vas? Ne samo pognute glave, nego toliko mu je glava bila pognuta da mu je brada dodirivala prsa od poniznosti prema Allahu Đelešanu. Nije to dobro kojeg je uradio pripisao sebi, opet je bio ponizan prema Allahu Đelešanu. A mi uradimo jedno dobro djelo i u njemu smo lijeni i niko nas ne može natirati na njega. Poslije toga gordi, hrabri, ko da smo džennet osvojili. A pozivamo se na poslanika, sallallahu alaihi sallam, pozivamo se na njegovu praksu, međutim imamo jedan veliki problem, što mi od poslanikovog, sallallahu alaihi sallam, sunneta uzimamo samo ono što nam odgovara ono što je lahko. A ono što je teško, to zanemarijemo. Ili se pravimo da ne znamo, ili to ignorišemo, znamo, ali ne radimo po tome. Slijediti poslanika, sallallahu ve sellem znači slijediti ga u svemu. A prije svega slijediti ga u njegovom odnosu prema Allahu Đelešanu. A ovakav je bio njegov odnos prema Allahu. Zatim, Aisha radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem konstantno učio od ovu jamu mu kalibel kulubi thabbit qalbi ala dinik o ti koji srca okrećeš učvrsti moje srce na pravom putu i to je često učio tu dovu poslanik dolazimo objava pomognut od Allaha dželešanu ali nas uči skromnosti i poniznosti ako je on učio tu dovu, ako, se on, ako je on od Allaha Želešanuhu tražio da njegovo srce učvrsti, da ga ne preokrene, jer se kalb u arapskom jeziku kaže srce, a kalb isto tako znači prevrtanje, mijenjanje, Srce je nazvano ta, takvim, nazvano je kalbom, jer, jer je prevrtljivo, ako ga Allah Želešanuhu ne učvrsti. A jedne prilike u njegovom prisustvu, sallallahu alejhi ve sellem kada je umro poznati ashab radijallahu anhu Usman ibn Maz'un jedna žena je kazala blago ti se blago se tebi ti si već u žennetu pa je poslanik sa oselem kori i kaže teško tebi odakle znaš da je on u žennetu mislila je dakle pa to je ashab Allahog poslanika činio dobra djela šta bi drugo bilo nego da je u džennetu kaže wallahi wa ana rasulullahi wala la a'lamu mada yusna'u bi Tako mi je Allaha, ja sam poslanika, ne znam šta će sa mnom biti. Vrhunac poniznosti, vrhunac odgoja prema Allahu gospodaru svjetova, vrhunac zahvalnosti Allahu Đelešanu na blagodati koju mi je dao, to je blagodat poslanstva. A isto tako su odgojeni i njegovi ashabi. Tako je odgojio i svoje ashabe prije svega. Da ne govorimo ovakvi mi trebamo biti vidjet ćemo da su takvi bili oni koji su najbolji u ovome ummetu. A to su ashabi Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam. Ebu Bekr, kojeg je poslanik sallallahu alaihi sallam nazvao Siddikom, je rekao jednog dana, nakon što je uzeo svoj jezik rukom, Hazel ledi euradenil mevarid. Ovo je ono što me je upropastilo. Ebu Bekr, kojeg poslanik sa se nazvao Siddikom, čiji jezik nije spominjao do Allaha Đelešanhu, koji je veličao Allahu vjeru, pomagao je, uzdizao, kaže ovaj jezik me je upropastio. Šta onda mi trebamo da kažemo za svoje jezike? Koje, koji malo spominju Allaha, a više grijeha čine sa njim. Raznih grijeha, od ogovaranja, od prenošenja tuđih riječi, od vrijeđanja, od potvore i tako dalje, od laži. Ebu Bekr radijallahu anhu daleko bio od svega toga. Ali ovo je skrušenost i poniznost pred Allahom Đalešanu. Najbolji čovjek posle poslanika sallallahu alaihi sallam. Drugi čovjek koji po vrijednosti dolazi posle Ebu Bekra radijallahu anhu je išao za Huzeifom radijallahu anhu koji je imao imena munafika. Huzeifa radijallahu anhu je bio Šta? kako, kako, kako, kako je poznat zbog, ove, zbog ovih imena? Povjerenik ili čuvar poslanikove sa oselem tajni Imao je imena munafika. Omer radijallahu anhu je hodao za njim i pitao ga Huzeyfe, evo se mani Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, e, e ene minhum, jesam li ja od njih? Je li poslanik sa oselem spomenuo moje ime među munaficima? I Hudejfa radi Allahu anhu mu je jedne prilike rekao nisi i nemoj više da me pitaš ni za koga od ljudi koji se nalaze na tom spisku. Omer radi Allahu anhu pita je li on od munafika. To je strah od Allaha Želešanu. To je iskrenost koja danas fali muslimanima. To je poniznost koja danas nama fali. To je skrušenost i to je samo ukor koji danas fali. A Huzeifa radijallahu anhu, koji je bio povjerenik tajne Allahog poslanika sa oselem jedne prilike je kazao, kada bi mi došao čovjek i rekao, o Huzeifa, tako mi je Allaha, tvoja djela koja činiš ne ukazuju na to da si ti od onih koji vjeruju u sudnji dan, ja bi rekao, govoriš istinu, ne moraš se iskupiti za svoju zakletvu. Rekao, bi mi, rekao bih mu, govoriš istinu. Čak, dakle, da se zaklete taj čovjek i kaže, tako mi je Allaha, to što radiš ne upućuje na to da si ti ubježen u sudnji dan, kaže, govoriš istinu i nisi, jer ako se čovjek zaklete, pa pogriješi u svojoj zakleti, obavezan si iskupiti. Huzeifa kaže, ne, ne bi pogriješio u zakletvi, ne bi bio obavezan da je prekrši i ne bi bio obavezan da se iskupi za tu zakletvu. To su trojica ashaba, nećemo više nikoga spominjati. Ashaba radijallahu anhum koji su najviše podnijeli u radu za ovu vjeru, koji su najviše truda uložili, koji su najviše odricanja imali, ovako su imali mišljenje o sebi. Ovakvu su svijest imali i zato i jesu najbolji. Gledajte, to im nije umanjilo vrijednost. To što su se takvima smatrali. Naprotiv, to ih je postavilo na najveće mjesto i dalo im najveću poziciju poslije poslanika, sallallahu alaihi sallam. Zato mi u svojim knjigama, knjigama iz Akide, govorimo o ashabima o stvari u vjerovanju u, as, o, o, ovaj, u njihovu vrijednost i dobrotu kao tački vjerovanja našeg obaveza je vjerovati u vrijednost ashaba radijallahu anhum dakle njihova poniznost njihova skrušenost njihov strah na ovaj način da njihova djela neće biti primljena nije im umanjilo nije im umanjilo vrijednost naprotiv oni su dostigli stepen kojeg poslije njih više niko neće dostići I to je ono što danas fali nama. Da toga ima, sigurno bi bilo manje problema, sigurno bi bilo manje prepirki, sigurno bi bilo manje svađi, sigurno bi bilo manje rasprava, jer ako se svak sobom zabavi, to ne znači svakako da se mi ne trebamo baviti ni problemima drugih muslimana, ali pozitivno, ne negativno. Ako možemo mimo ono što kažemo samo odvoja, da odvojimo vremena, a trebamo da odvojimo vremena i za druge muslimane, ali pozitivno, da im pomognemo, da ih savjetimo, da ih uputimo, a ne negativno, da ih ogovaramo, da ih tračamo, da rušimo njihovu čast, trebamo i to da uradimo. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Lejse minna men lam yahtamma bi umuril muslimin", nije od nas ko se ne brine o problemima muslimana, Ali to dolazi nakon ovoga, ta briga o muslimanima i njihovim problemima dolazi nakon brige o vlastitoj duši, o vlastitim problemima, o vlastitim grijesima, o vlastitoj ličnosti. Allah Želešanu kaže u Kur'anu الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون Oni koji rade što rade i njihova su srca uplašena zbog susreta sa gospodarom. Ajša radijallahu anha kad je čula ovaj ajet pomislila da se, da se taj ajet odnosi na one što sada konzumiraju alkohol i prema Allahu Đelešanuhu grijeh čine i zinaluće i bludniće pa joj je poslanik sa oselem ispravio to razumijevanje i rekao la jabnete siddiq nije tako kći siddikova nisi ispravno razumjela to su oni koji klanjaju poste udjeljuju, ali se boje da njihova djela neće biti primljena. Rade dobra djela, ali i pored toga strahuju da Allah Želešanuhu možda neće njihova djela vratiti zbog toga što nisu zadovoljila one kriterije koji su postavljeni da bi djelo bilo primljeno. Molim Allaha Želešanuhu da nas popravi, da popravi naše stanje, da popravi naše duše, da nas očisti od pakosti, od zla, od umišljenosti, od oholosti, od obmane, i da naša srca ispuni strahopoštovanjem, poniznošću, iskrenošću, osloncem na Allaha Đelešanuhu i nadom u njegovu milost nakon što uradimo ono što on od nas traži i zahtjeva سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه rekao ovo od Allaha Đalešanu tražeći oprost za vas i za sebe a tražite i vi Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraza spej. Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraza spej. Beha iskupo je, salavat.